zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Hastayım. Hayal kurmuyorum artık. Sigara içmiyorum artık. Geçmişim bile yok artık. Sensiz kirliyim. Sensiz çirkinim. Yatakhanedeki yetim gibiyim. Hayatımda yaşamak isteği kalmıyor. Gittiğinde hayatım duruyor. Hayatım yok artık yatağım bile. Gar iskelesine dönüyor. Sen gittiğinde. Hastayım. Tamamen hasta. Annemin geceleri dışarı çıktığındaki gibi beni çaresizliğimde baş başa bırakıp I am sick. I don't dream anymore. I don't smoke anymore. I don't have a history anymore. I am dirty without you. I am ugly without you. I am like an orphan in a dormitory. I don't feel like living my life. My life stops when you leave. I don't have a life anymore. And even my bed turns into a platform of a station when you go away. I am sick, completely sick, like when my mother went out in the evening and she left me alone with my despair. Je suis malade. Sergi Lama. Neydi Burçak bu? Ah, bu bugünkü konuğumuz De, e, Deyan Deyan'ın e, I Am Sick adlı çalışmasındaki e, küçük kızın söylediği şarkının sözleriydi. E, bu hafta böyle bir, bir giriş yapalım istedik. Evet. 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programının içindeki Zamansız Köşesi'ndeyiz. Zamansız bu hafta 18.30 sonrası yayınlanıyor. Evet, şiiri de duydunuz. Dejan e, Kaluçerovic'in şiiriydi. U, e, e, çalışmasında yer alan bir şiirdi. Ve Dejan Uyku ve Gölge sergisiyle birlikte şu anda burada. Sergisi Hemen Sanat'ta açıldı 9 Şubat'ta. 8 Nisan'a kadar görülebilir. Sergide Dejan Kaluçerovic ile birlikte Hacer Kıroğlu, Elif Öner ve Nirman Polat'ın işleri de sergileniyor. Mütesafidan ve Melih Görgün'ün küratörlüğünde Ekim'de ve Deyan Kırmadı bu hafta Zamansız'ın konuğu oldu. Buradan da hemen ülkesine geri dönecek zaten. Evet, Dayana benim temelde sergiyle bağlantılı olarak iki temel sorum var. Öncelikli olarak iki önemli cümleyi irdelediğini düşünüyorum bu sergiyle. Küreselleşmiş tüketici toplumu ve sorumluluk ve gücün kötüye kullanılması meselelerine kafa yoruyor yaptığı işlerle. Bu kavramları nasıl açıklar bize sergi bağlamında? Uh, hi Dayan. Hello. Uh, Hello. Thank you for the program. Uh, with your works from the exhibition, uh, the question is, what do you think about uh, consumption society in in terms of globalization, and how how it affects your works, like the the the MSIC and the other video installations on your exhibition? Uh, well, I uh, deal in my work uh, in last ten years with Im Im images of children in the in the in the um, contemporary culture. Uh, so, like, I always question like when do uh, stop being children and when when when we start being children in that sense and and thinking of contemporary society. I mean. Uh, today we become one becomes consumer already before it's born so like this uh, mm, recent or uh, a series of paintings uh, can it, uh, uh, titled "Can I Change My Career for a Little Fun," where I was using uh, images from contemporary fashion magazines for kids. I found Italian edition of Vogue called Vogue Bambini, where act- actually they copied the commercials for adults exactly the same for for, for children, and this was pretty bizarre. I showed there um, two video installations. Uh, uh, one is uh, called titled "Are You Ready for a Ride?" from this uh, series I mentioned, Can you Change My Career for a Little Fun? And the other one is the, the installation uh, Je suis malade, video installation Je suis malade, that you actually opened this, this, uh, this talk, this program. It's an honor for you, by the way, because this is an honor, honor for you, by the way, because ah. it's like a, uh, you are our guest, -huh. and now this is in French uh, language, is turning into Siemens art. Mm -hmm. And we are now did some kind of translation, mm-hmm. like uh, maybe in Muntada's side. I don't know. Uh-huh. It's just like a <laughs> like a, a tra- translation into culture. You know, uh-huh. just about that. So uh, what what. Um, I was saying, like in, in previous work, uh, uh, I was always using uh, already existed images that are out, out there. Uh, so I consider my uh, myself as a, uh, some kind of DJ in a certain way that I'm taking everything that exists and and and and place in a different context. And in this installation, Jussi Malad, I was actually not using visual image as a, as a starting point of my work. I was using very popular pop songs from the 70s uh, Je suis malade. It was sung by uh, French uh, chanson singer Dalida, and uh, I actually wanted to impose kid uh, kids uh, on with the pattern of adults because this song is very pathetic love song of about women in pain, and and actually I, I I wanted to to kind of put a little child in a position, uh, in the situation, in the story that actually is completely unknown to to to to, to the child, and uh, this pro. Oh, okay. <laughs> Bakalım bu bıçak bu kadar nasıl <laughs> yeah, you, you should talk. <laughs> Ee, okay. E, bu da bizim için bir denem oluyor bu arada. Yani dinleyiciler de e, lütfen alınmasın. Dinleyeceğimiz e, görmüyorlar. Sen e, e, e çılgınlar e, gibi not almaya çalışıyorsun. Evet. Şimdi e, son 10 yılda e, çocukların e, imajıyla ilgili çalışıyor e, Deyan. Bundan bahsetti. Çağdaş toplumda e, tüketici olmak, e, tüketici olarak doğduğumuzdan da belirtiyor. E, yani herkes tüketici olarak doğuyor. Özellikle çocuklar da tüketici olarak doğuyor. E, Can I Change My Career for a Little Fun serisinden bu... E, e, Right e, the, the name of the work the Are you ready for a ride? Are you ready for a ride? E, e, sürmeye hazır mısın? e, işi diğeri de e, e, diğer çalışmasında da e, aslında şöyle bir şey var. E, çocukları e, bu e, edatların yani yetişkinlerin sınırları içerisinde e, nasıl ele alındığını, bu tüketim toplumunda nasıl ele alındığına vurgu yaparak ve imajlar aslında olan imajlar ve e, bu e, Right içinde e, e, mesela şey var. O imajlar e, magazin dergilerinden alınan imajlar hı hı. ve onları tekrar kurgulayıp onların üzerinden e, özellikle ya, e, resim serisini hazırlamıştı. E, ve bu e, bunların video versiyonları şu anda e, Siemens Sanat'ta sergileniyor. Hani bu şekilde toplayabilirim. Evet bu anlamda söylediği şeyler de işlerine baktığında da bana çok hafiften Türkiye ile bir koşutluk, Türkiye'li sanatçılarla bir koşutluk kurmaya kalkarsak Arzu Başaran'ın işlerini anımsatıyor bu anlamda. Uh, your approach uh, is maybe similar to Arzu Başaran's works, a Turkish artist. Hı hı. Ee, And... Kuşkusuz aynı işler değil ama yaklaşım biçimi olarak e, yakın bir yaklaşım biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Uh, yes, your approach maybe is in similar, not directly mm -hmm. but maybe similar. And I can add a question. Uh, uh, your work is related with the uh, consumption, but also you know uh, you're you're you you born in Serbia, mm -hmm. you live in Vienna, and uh, you you live a, a, a market-based socialism, mm-hmm. in Serbia in Yugoslav time, and you know at that time Soviet socialism also is mm-hmm. going and. Uh, uh, how you can uh, uh, compare it with your through your works because your Europoli Europoli project mm-hmm. what you did uh, is show something about this I think. Yes. I just want to do little translation. translation okay. Evet deminki soruyla da çok bağlantılı aslında küreselleşmiş tüketici toplum sorusuyla da çok bağlantılı e, senin e, şu anki sorun. Ama bir çevirelim istersen. E, evet e, bu da daha önceki e, yani bir yandan Yugoslavya döneminde Dejan Sırbiyadaydı Sırp çünkü ve Viyana'da yaşıyor. Hani o dönemde e, bir bu e, farklı bir e, komünizm vardı Yugoslavya'da. E, market e, üzerinden, market piyasası üzerinden. Tabi bu Rusya'daki Sovyet sisteminden farklıydı. Bunların üzerinden işlere bunun nasıl bir yansıması oluyor? E, onu ben bir yandan da Deya'nın e, görüşlerini öğrenmek için sordum. Do you remember the question? <laughs> I will answer something. <laughs> Bu arada kalan 3 dakika içerisinde bakalım bunlar nasıl toparlanacak ve anlatılacak. well i mean uh, I, I think we don't have a lot of time to to discuss this but like i would say that I, I consider that my experience being born in yugoslavia at that time was communist country and uh, and then I experienced the war and and uh, uh, um, uh transition into another system into capitalism uh, I think, and then now I live uh, since seven years in Vienna and uh, I think that this was like specific uh, uh, uh, experience where you can kind of. Um, go through both systems, like a, a, communistic system, which was not typical communistic system as in Russia, yeah. or the, the, countries that are belonging to that bloc. It was pretty independent, and we had really, uh, mm, I mean, culture, culture-wise, and and uh, we had all the influence from the West and some influence from the East. So it was not typical uh, closed cap- uh, communist country, but like. Um, this experience of changing the system or having a possibility to live in one system and then in another was very interesting also and important for my work and maybe the, the one question that i i, I always ask and pose is like uh, uh, I, I, was confronted with with uh, uh, ignorance from the people from the Western uh, world, from the mainly Western Europe and, and the States, uh, where uh, they would rather. try to teach me actually how I used to live in Yugoslavia, which was pretty bizarre because they thought like that we were super close, that we couldn't travel, and we didn't see any films or re read any books. So, so this was actually, I think, very, very uh, important that influenced also my work properly. Because of time, uh, I, I can't do translation right now because I have few questions. But e, dinleyenler bunları e, deşifrelerden e, okuyabilecekler. Çünkü böyle bir ekleme yapalım istedim. Evet ama mealen bir iki cümle söyleyelim geçmeden so önce. So you're censoring me now. <laughs> <laughs> uh, e, yani Yugoslavya'daki e, yaşadığı o dönemki komünizm e, şeye göre çok daha farklıydı tabii. Yani daha serbest bir piyasada bulunuyorlardı ve aslında hani e, tük tüketim açısından birçok şeyde ulaşabiliyorlardı. Yani bu anlamda hani e, ya Batı'nın içerisinde farklı bir Batı'yı yaşadı e, Deyan. Hani e, onun yaşadığı komünizm de o açıdan farklıydı. E, yani bunu en başta belirtmek gerekiyor. E, ve e, de, Deyan'la ilgili çok ilginç bir not daha var. E, e, ünlü sanatçı e, Erwin Woom e, Mun öğrencisi olmuş e, ve ya kataloğunu kataloğuna baktığımızda <laughs> Deja'nın e, şöyle bir yazı var. E, kısaca bir cümle söyleyeceğim. The art world is, a, is rigid and conservative. The art was always living in a big bubble always. Sanat sanatın durmadan büyük bir balon içerisinde olduğunu söylüyor Erwin Woom. Ee, sadece bu, bu konu hakkında birkaç şey öğrenmek istiyorum. What do you think about this uh, Evan Vroom? Uh, well, we were we were we were uh, having lunch and uh, discussing about uh, artist position and art world, and uh, of course uh, he was thinking about my work and my position. and uh, like uh, he re- he really supported me and he really likes my work and then we were discussing about how I when I was younger how surprised I was that actually art art world is very rigid and uh, that they can't handle certain work so easily and that like because I was like naive and I thought like okay as an artist in the art world you can really really try to change something or to pose some questions but it's also like the system functions in the way that it, it does. e, ee, Erwin Wurm'un e, yaklaşımı aslında e, e, yani e, Deyan'ın işlerinde yani sonuçta sisteme dair bir şeyler yapıyor ve bu bu e, konuşmada bir öğle yani bir yemek sırasında oluyor. Derste olmuyor aslında. Ve e, e, e, onun e, sisteme dair bu gönderileri üzerinden Erwin Room'da böyle bir yazı yazma gereği yani böyle bir şey karalama gereği duymuş. E, ee, ya evet. bir, yan, bir yandan aslında e- Erwin Wurm'un e, bu yazısını e, Dejan Translate e, problem yaşadığı için elinde sadece bu yazılar kalmış. Ve <laughs> bu, bu, bu, bu o yüzden de çok ilginç bir nokta bence. Yani güzel bir e, anı diyelim. E, Güzel. Dayanla e, ilgili son bir şey eklemek istiyorum. Son Evet. son bir şey. E, Sinop Bienalinde de bu şarkıyı söyleyen kız sergilenmişti ve e, şey olacak and e, Dejan, uh, thank you for You're welcome, thank you. For really short story. <laughs> it was really short but it was funny. Evet, 94.9 Açık Radyo Açık Dergi'de Dejan Kalicirovic'i konuk ettik. Uyku ve Gölge sergisiyle ilgili yolcu ederken de onu bir hediyesi var Burçan. O hediyeyle birlikte yolcu etmek istiyorum. Uh, Muntadas'tan On Translation Açık Radyo uh, movie project that we all did ah, yo, in yeah. 2010 year. Uh, this is for you. Thank you. And one word from Muntadas, our last word is... Evet, günün sözüne geçiyoruz. Yani Muntadas'ın bu kitaplar için şeyler vardı. Ayraç. Ayraçlar vardı. Orada Muntadas'ın yazısı şuydu. Algı katılım gerektirir. Zamansız. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Uçak Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları.